malhela cioccolado mal rapidigas teobromino en hava substanzo de cacao faboi qui utrovigas precipe en malhela cioccolado povus mal rapidigi la naturan mal tion montras nova studajo qui uvidas contexton inter la biologia agio de persono cae la consumo de la planta consistero. Mediae influoi, malsanoi cae vivo stilo povus conduci al tio che quelcae homoi estas corpe pli maliunai au pli iunai ol tion montras la calendaro. Tiu vera au biologia agio estas mesurata helpete certai biomarchiloi exemple chemiae modifoi en la genaro, la donoa metiliso. Au ce la longezzo de la telomeroi, kiui estas la protectae chapoi, ce la fino de la cromosomoi, kiui shrumpas laula agio. Per tiui du metodoi la esplorista teamo de la regia collegio en Londono, mesuris la biologian agion de quincent nau personoi el Brita gemela studo, cae de mil cent sestec personoi el la Germana cohorta studo corra. Cetio montrijas, che homoi, cun pli alta nivelo de Teobromino en la sango, estas vere pliunae, ol laula papero. Teobromino estas natura consistero de cacao faboi. Simile al cafeino, la planta substanzo estas stimula. Por hundoi, gi estas venena. Por homoi, aliflanque, gi estas laudire sanactela, cae protectas exemple contra cor malsanoi. Prilumigoe, ce modelae organismoi, ciel musoi cae vermoi, crome montris vivo pli longigan efficon. Malhela cioccolado en havas tri gis dec in da teobromino en kilogrammo. El pli fruae studagioi oniam scias che estas pli alta la nivelo de teobromino en la sango de personoi kiui regule consumas cioccoladon. La esploristoi prilumigis por sia jus aperinta studajo, ciu ancao aliai metabolai substanzoi en cafo cae cacao staras en contexto cun malpli alta genetica agio. La effecto, tamen, shaine aperas nur che teobromino. La substanzo shaine havas rectan influon alla genaro cae alla activezzo della genoi. Je tiu maniero, gi povas mal rapidigi la biologian malionigen procezon. Temas pri plua, molecul biologia mecanismo, per ciu naturae en havae substansoi de cacao plantoi, povas acceli la sanon. Ciu aperas antau inter agai effectoi cun aliae sanae plantae substansoi. Exemple, la polifenoloi, tion oni devos ancora o prilumigi. Ni ne diras, che oni simple mangiu plida malhela cioccolado, accentas la autorino della studaggio. Gia en havas ciu case anca multe da succhero cae da grasso. La analiso montras nur, che certai consisteroi de nutraggio, povus esti la schlossilo por pli longa cae pli sana vivo.